لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ويقيني كتك يوسف نندقوزه زكو إشارة ونوليزا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين Pale waliposema hakika Yusuf na nduguye wanapendwa zaidi na baba yetu kuliko sisi. Hali sisi ni kikundi chenye nguvu. hakika baba yetu yumo katika upotofu wa dhahir uqtulu yusuf aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin muweni yusuf au mtupeni nchi mbali ili uso wa baba yenu ukuelekeni nyinyi Na baada ya haya mtakuwa watu wema. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين Akasema msemaji kati yao, msimuue Yusuf, lakini mtumbukizeni ndani ya kisima. wasafiri watakuja mwokota kama nyinyi mna sharti ya kufanya jambo qalu ya abana ma la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun wakasema ewe baba yetu una nini hata hutuamini kwa yusuf na hakika sisi ni wenye kumtakia kheri. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun, mpeleke kesho pamoja nasi ale kwa furaha na acheze, na bila ya shaka sisi tutamhifadhi. Qala inni la yahzununi an تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون Akasema, kwa hakika inanihuzunisha kwamba nyinyi mwende naye na ninaogopa asije mbwa mwitu akamla nanyi mmeghafilika naye qalu la in akalahu dhi'b wa nahnu 'usbatun inna idhan la khasirun wakasema ikiwa mbwa mwitu watamla na hali sisi ni kundi lenye nguvu kabisa basi bila shaka sisi tutakuwa hasarani falam ما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون basi walipomchukua na wakakubaliana wamtumbukize ndani ya kisima tulimfunulia Yusuf hapana shaka yoyote utakuja waambia kwa jambo lao hili na wala wao hawatambui wajau abahum isha yabkun wakaja kwa baba yao usiku wakilia qalu ya abana ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وكسما ewe baba yetu hakika tulikwenda kushindana na tukamwacha yusuf penye vitu vyetu basi mbwa mwitu wakamla lakini wewe hutuamini japokuwa tunasema kweli waja'u ala qamisihi bidamin kadhib قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Wakaja na kanzu yake ina damu ya uongo.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 bila shaka Yusufu na nduguye kwa baba na mama wanapendwa zaidi na baba yetu kuliko sisi. Na sisi ni kikundi chenye nguvu, chenye kumfaye zaidi kuliko wao. Hakika baba yetu kwa kumfadhilisha Yusufu na nduguye kuliko sisi yumo makosani na yuko mbali na haki. Yaliyo sawa yapo wazi yanaonekana muweni Yusufu au mtupeni nchi iliyo mbali na baba yenu asiyoweza kuifikia. Yatakuwafikieni nyinyi tu mapenzi ya baba yenu na atakuelekeni nyinyi tu. Na baada ya kumtenga Yusufu naye kwa kumuua au kumhamisha mtakuwa watu wema, kwani Mwenyezi Mungu atakubali toba yenu na baba yenu atapokea udhuru wenu. Mmoja wao katika wasemaji alisema msimu wa Yusufu Hayo ni makosa makubwa, lakini mtupeni asipoonekana ndani ya kisima, baadhi ya wapita njia watakuja mwokota, watapotumbukiza ndoa yao kisimani. Hao watakwenda naye pahala pambali nanyi na baba yenu vile vile. Haya ikiwa nyinyi mna lazima mumpeleke mbali na mtimize kwa kitendo hayo mtakayo. Baada ya kuafikiana kumbailisha Yusufu, yani kumpeleka mbali, walisema ewe baba yetu, nini kinachokutia shaka nasi hata unamtenga Yusufu nasi wala huoni pana usalama anapokuwa nasi sisi tunakuhakikishia kuwa sisi tunampenda na tunamwonea huruma na tunamtakia kheri na tunamuongoza kwenye kheri hapati kwetu isipokuwa mahaba na nasiha safi kabisa mwache ende nasi kesho machungani atastarehe kwa kula vyakula vizuri atacheza na atafurahi na sisi kwa yakini tuna hima ya kumhifadhi kumkinga na madhara yoyote. Mzee akasema, hakika mimi naona huzuni mkiondoka naye. Akawa mbali nami, na nina hofu nikikuaminini asijakaliwa na mbwa mwitu na nyinyi mmeghafilika naye. Wakasema, tunakuwa pia akiliwa na mbwa na hali sisi ni kundi lenye nguvu, basi itakuwa ni fedheha na hasara kwetu. Likitokea hilo unaliogopa, basi sisi tutakuwa tumehasiri kila linalopasa kulishughulikia na kuwa lisitokee. Basi tuwa kwa hayo. Hatutadharau kumlinda ikiwa hivyo itakuwa tunajipeleka wenyewe kupotea na kupuuza. Walipokwenda naye mbali na baba yake na wakakubaliana rai yao ya kumtumbukiza ndani ya kisima. Walifanya hayo walioyaazimia. Sisi tukamtia moyoni mwake Yusufu atulie na awe na imani ya Mwenyezi Mungu kuwa bila shaka atakujawaeleza haya mambo yao walioyapanga na wakayatenda. Na wala wao wenyewe hawajui hapo utapowaambia kwamba wewe ndiwe Yusufu mfanya vitimbi na wakadhani wamekwisha mmaliza na wameepukana naye. Walirejea kwa baba yao usiku wakijitia huzuni na kupiga makelele kwa kilio. Wakasema ewe baba yetu sisi tulikwenda kushindana kupiga mishale na kwenda mbio na tukamwacha Yusufu kwenye vitu vyetu vilinde. Mbwa mwitu akamla na sisi tuko mbali tumeshughulika na mashindano na wewe hutusadiki tunayoyasema ijapokuwa tunasema haki na kweli. Wakaileta kanzu yake nayo ina damu atikuwa ni ushahidi wa yale madai yao ya kuwa ile ni damu ya Yusufu apate kusadiki baba yao. Walakini yeye alisema hakika huyo mbwa mwitu hakumla kama mnavyosingizia. Bali nafsi zenu zimekupelekeeni kufanya jambo kubwa na mkalitimiza. Langu mimi ni kusubiri subira njema isiyolegalega kwa mlio kutisha. Na Mwenyezi Mungu pekee ndiye anayetakiwa msaada kwa huo potovu mliouzua na mnaudai. Wakaja watu upande ule wa kisima katika msafara wao wa kwenda Misri. Wakamtuma mtu kati yao kuchota maji kisimani awalete. Akatumbukiza ndoo yake, akiivuta na Yusufu kanganilia Yule mchota maji akapiga kelele za furaha. Kheri, kheri gani hii na furaha. Huyu ni kijana wakamficha katika vitu vyao, wakamfanya ni bidhaa ya biashara. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyazunguka yote wayatendayo kwa ujuzi wake. Wakamuuza Misri kwa bei ya chini kabisa si kiasi chake. Thamani yake ilikuwa ni pesa chache tu. Wala hawakuwa wakimtakia Yusufu thamani kubwa kwa kuhofia wasije watu wake wakamkuta, wakamtambua na wakawapokonya Yusufu.